嗱，今日嘅消息咧最新咧，我想講咧就即係分析下啦，即係政府嘅財政咧就即係有問題啦。咁呢個其實大家都係意料中事㗎啦，係咪？誒而家咁嘅經濟環境係嘛，經過呢兩三年嘅疫情影響係嘛，政府嘅支出咧就相對就就比過去嘅財政年度就多咗啦，係咪啊？咁啊，另外收入就少咗啦，係咪？咁啊入不敷支就梗㗎啦，係咪？

咁有啲人話：，唉、哎，都唔怪得佢嘅。咁你喂，成個經濟環境就係咁差啦嘛，係咪？咁有咗疫情之後，咁係一七年，咁啊，咁佢都做緊財政司司長嘅，佢任內啊，呢嗱呢呢幾年啦，你睇到。嗱九千幾億財政儲備，跟住又去咗一萬萬一，最巴閉就係二零一九年嗰年啦，跟住就一萬一千三，係嘛？嗰兩年都 OK 嘅，咁好啦，嗰陣時，喂，有你呢班所謂藍絲口中嘅所謂黑暴啊，係嘛？

你認為反送中運動啲年輕人出嚟掟汽油彈堵路，就嚴重影響經濟？喂，大佬，嗰好短時間啫，好快就已經係係咁拉啦，係咪啊？跟住整個國安法出嚟啦，係嘛？咁但係個經濟唔係太差嘅喎，係嘛？對個經濟冇大嘅衝擊嘅喎。最大嘅衝擊係咩？二零二零年之後，呢個國安法出咗嚟。

跟住二零二零年嘅年頭呢個武漢肺炎向全世界輸出，跟住呢一個咁嘅疫情，而家連續三年啦已經，係嘛？咁呢三年先攞你命啊嘛！所以即係我哋一定要一定要公道啲去評論分析，唔好喂即係只問立場不問是非，係嘛？反送中運動對香港嘅經濟有幾大衝擊？你話俾我聽，係嘛？

頭嗰五個月開支三千幾億啊嘛，咁你收入得一千一百億，咁咪千八億咯個赤字。咁但係後邊嗰七個月咧，佢好多數收噶嘛，大佬薪俸稅啊、利得稅啊，係咪嗰啲仲要收噶嘛？仲有，係嘛？仲有好多未收噶嘛，係咪？咁但係個問題咧就係話咧，即係始終都係好危險嘅啦，而家係嘛？即係嗰個經濟風暴就殺到埋身嘅，但係我真係諗極都諗唔明。

大家都睇到啊，好多種因素令到香港經濟咧就冇得好嘅。誒、而政府嘅嗰、那個即係態度咧，就係、是、我哋見到政府個態度，特別係呢啲財金官員嗰個態度咧，你就真係你要識驚先得，係嘛？點解要識驚咧？就係佢哋覺得冇嘢嘅喎，係嘛？嗱，你睇翻九八年咧，即係嗰個金融風暴，即係

港元受到衝擊。而家真係有少少似嘅，你都咪話真係，你都咪話唔驚係嘛？嗱，我哋喺踢爆都講啦嚇，呢、這個聯聯邦儲備局個加息咁啊，即係佢加息就全世界嗰個金融市場、股市、匯市啊，全部都受到影響。香港就股市、匯市、樓市都面臨衝擊嘅，係咪？咁所以好弊嘅。

咪而家唔知道會曳到咩地步噶嘛，係咪？嗱，你睇到個股市、樓市、匯市都係出現波動嘅，係嘛？而且係相當大嘅波動，相對嚟講係樓市嘅波動比較細啲嘅啫。咁但係如果呢個股市嗰個波動係咪？或者個股市繼續咁樣冧落去係咪？嗰、那個匯市喂仍然係即係個譬如港元，因為同美金掛鈎，咁佢嗰個港元即係嗰個匯價仍然係偏高嘅話，咁咪影響出口係咪？

跟住咧亦都令到啲人嗰個消費嘅意欲咧就喂佢變咗佢會做一啲即係另外一啲打算係嘛，咁啊影響個消費意欲嘅係嘛，咁但係政府啊特別係呢啲財金官員，好似財政司司長陳茂波之流，佢就只係會講咩哦疫情係嘛。而家香港經濟點解會差咧？咁咪全世界都差啦，係嘛？咁因為個疫情係嘛。另外咧就係嗰個地緣

政治嘅影響。正如政治嘅影響就話嗰、那個地緣嘅衝突升温，啊，用佢哋嘅講法就係、是、即係話你而家美國同中國嘅關係非常之惡劣，係咪？咁啊，俄羅斯而家打緊烏克蘭係嘛，咁啊好緊張，咁啊跟住就通脹啦，係咪？咁啊利率啦，嗱啱啱先加息啦，等等呢啲因素，咁呢啲因素咧就係、是、會令到嗰個所謂誒。呃

資金嘅成本又會增加啦，係咪？咁嘅貨幣嘅條件又收緊啦，係咪？咁啊，加埋啲外圍因素嘅變化等等，係嘛？咁啊，所以就會出現而家咁嘅情況啦。咁咁，但係佢攞唔到一啲具體嘅應對嘅政策出嚟嘅喎，講唔到，我哋睇唔到，我抄暈晒佢呢啲官方網網頁，包括呢啲財金官員所講嘅嘢，係嘛？咁有一樣嘢，佢可以肯定嘅就係話，今年個經濟一定係負增長㗎啦，係咪？

咁而家政府又出現龐大嘅赤字，咁呢啲都係實情，係嘛？咁你有咩辦法去解決咧？等運到疫情咯，係嘛？地緣政治咯，係嘛？利率咯，係嘛？外圍環境惡化咯，媽係女人邊個唔識講嘅？咁你有乜辦法啊？即係你而家咁有咁大嚿錢喺度，你有幾幾萬億港紙嘅外匯基金，仲有七千幾億呢個財政儲備咁係嘛？咁有咩計咧？

大佬係咪？佢都吊緊頸啊！而家就係咁樣噶啦，你而家同佢攬住死嘅。舊陣時香港啊可以獨善其身，甚至乎可以回歸祖國，係咪？而家就大領落啦！我話俾你聽，佢又益你唔到嘅。我話俾你，佢而家自己都嗌緊救命，吊緊頸，係咪？咁你仲喺度捧哇！我哋可以依靠背靠祖國，係嘛？融入呢個大灣區呢、這個李家超早輪仲喺口中念念有詞，係嘛？

國家對香港堅定支持，根本就唔需要佢支持。我哋已經係可以獨善其身自喂喂一國兩制啊嘛，香港特別行政區啊嘛，但係你搞死咗佢啫嘛，而家係係嘛？咁你真係拗晒頭，都唔知點解佢佢哋呢呢啲咁嘅財金官員，包括特區政府啲領導人，喂，你咩事咁大膽咧？真係嚇咁有信心，你話俾我聽係嘛？

俾百分之十五嘅標準稅率薪俸稅嗰啲人係嘛？佢嘅收入少咗嘛，係嘛？咁佢俾稅咪俾少咗咯，係嘛？咁咪利得稅，喂好多公司俾唔到利得稅添啦，冇錢賺點俾利得稅啊？係嘛？有啲公司賺少咗錢，咁俾嘅利得稅咪又少咗咯。咁所以喺利得稅啊，或者薪俸稅，嗱香港嘅稅基咁窄係嘛？即係你又唔肯提高個利得稅。

係咪？又冇消費稅，係嘛？咁你冇計嘅喎，大佬係嘛？佢稅低嘅呢度係，咁啊，咁咪死得咯！你係淨係靠喂印花稅，靠股市啊，股市又死係嘛？樓市又死係嘛？咁攞啲地出嚟賣啦，睇下有冇人買而家係嘛？所以咧，呢個係一個即係連鎖嘅反應嚟嘅，係嘛？一個經濟，一個政治，一個民生，係嘛？喂，一環扣一環，係嘛？疫情梗係影響民生啦。

影響經濟、影響民生，係咪？你政府係冇橋，所以你搞到今時今日為止，係嘛？你淨係嗰個防控疫情嘅政策，係嘛？都自己都唔知自己喺度做緊乜，咁啊！所以而家咁嘅情況咧，即係當然啦，外圍因素啊，佢會持續落去嘅，對香港不利嘅呢啲外圍因素啊，特別喺政治方面，所謂即係大國嘅即係之間嗰個角力係嘛，或者博弈係嘛？

佢梗係影響到香港噶嘛。香港係一個國際城市，係嘛？咁你親中嘅人就認為美國為咗壓制呢個中國嘅崛起，係嘛？為咗唔俾呢個老葉做一哥，係嘛？咁所以一路撳住你，係嘛？無所不用其極。咁啊，香港咧就而家喂喺中國隔離，係嘛？咁香港就受到影響啦。咁咪講呢啲咯，係咪？咁但係你有啲咩辦法咧？

你香港有係嘛？嗰、那個唔一定係靠山，嗰、那個亦都可以，嗰、那個亦都可以係一個市場係嘛？咁但係新加坡冇喎係嘛？馬來西亞喂同佢爭好遠喎，佢有錢過馬來西亞 N 倍喎係嘛？咁但係。香港佢好羨慕香港嘅新加坡，因為你有個中國大陸啊嘛，係咪？咁但係今時今日，你如果話俾人聽，係嘛？

咁啊，佢識條毛咩？係咪先？係嘛？你一定係靠嗰啲專家，靠呢啲財金官員係咪？你話佢識唔識啊？係嘛？都係人哋，都係啲人 brief 俾佢聽嘅啫嘛，啱唔啱啊？係嘛？佢可以講話對經濟金融係一竅不通嘅。咁但係唔重要啦。如果你係一個好嘅領導人係嘛，你有一個好嘅班底咁啊冇問題啦。咁而家你啲財金官員係咩嚟㗎？係嘛？喂，面對而家咁大嘅經濟風暴殺到埋身。

好，今日誒講到呢度，咁都講咗廿分鐘噶啦。嗱，我哋而家咧就換咗一個即係出片嗰個形式啊。咁啊，主要就係為咗即係適應針對性嘅黃標啊，咁冇計啊。咁所以咧已經冇人，即係佢又唔會幫你推播嘅。所以我哋希望大家重温呢啲片嘅時候咧，一定要留言啦、撳鐘仔啦、share 啦，係嘛？即係做齊噶啦，要係嘛？

係唔係都留下言啦，係咪？咁等佢即係覺得你有個留，即係多人留言啊，多人 like 嘅，一定要撳嗰個手指公嗰、那個。如果你係訂戶嚟講咧，你一定要撳嗰個手指公嗰個 like，OK、okay? 啊。咁就誒咁啊累積落嚟咧，就對我哋就有啲幫助嘅啊！咁冇辦法啦，而家真係即係養人鼻息，咁你吹得佢漲咩？哇，大佬！而家唔係 Google 要搞我，咁你係 YouTube 嗰啲做審查嗰啲搞我哋啊嘛，係咪？就咁簡單啫嘛。